Ella s'anomena Cardi B, va néixer com a Bel Calis a Marlenis Almanzar l'11 d'octubre de 1992 a la ciutat de Nova York, al Bronx concretament. Rapper americana, cantant i compositora, va esdevenir una celebritat d'internet després de molts de posts i vídeos que van esdevenir virals eh, també a Vine i a Instagram. Avui escoltarem cançons, de fet ho estem fent de fons a través del seu àlbum Invasion of Privacy, publicat el 2018. Now, nigga, now you won't have to call me de l'any 2015 fins al 2017 eh, va aparèixer de manera regular a través eh, dels programes televisius de la VH1 Love and Hip Hop en New York per seguir les seves aspiracions musicals i va realitzar dos mixtapes, el Gangsta Beach Music amb el seu primer volum i amb el volum 2.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 Aquesta cançó que escoltem, I Like It, va obtenir també la primera posició i va ser la primera artista de rap femenina en aconseguir en diferents llistes també amb aquest número 1. I després de la seva col·laboració amb Maroon 5, Girls Like Like Yous, que va portar-nos encara més èxit que les seves cançons anticipades. Hey. El seu àlbum d'estudi de debut és aquest que avui estem escoltant, aquest Invasion of Privacy, que conté les seves grans cançons, publicat el 2008, en el qual les primeres dues cançons van ser incloses, les dues cançons que hem parlat. Va debutar el número 1 de la llista nord-americana per excel·lència d'àlbums, el Billboard Top 200, i va trencar un munt de rècords. A més a més, de guanyar el Grammy per millor àlbum de rap. Fent eh, que va esdevenir-se com la primera primera dona en aconseguir aquest premi com a artista en solitari. Trust me, nigga, it's cool though said that you was working, but you out here chasing culo and putas. Una artista interessantíssima que, a més a més, doncs, l'ha portat a la que la revista Time el 2018 la inclueix amb la seva llista anual de les 100 personalitats més influents d'arreu del món. Un premi Grammy fins al moment, tres premis de la música americana, tres premis de la MTV, nou premis de la Bad Hip Hop i, a més a més, també un premi de la revista Billboard i 22 rècords mundials de Guinness. Tot això ens ha portat i molt més la Cardi B, a qui avui hem escoltat amb aquestes cançons a través del nostre espai amb la música ens porten les càpsules musicals en diferents gèneres de Rafael Corbí. Avui, Cardi B, la reina del rap. Party in a Rari, diamonds all over my body, shining all over my body. Cardi got your bitch on Molly, bitch you ain't gang, you lame. Billy truck laying the lane, blow the brain. I go insane. offset. Uh. Cardi got rich, they upset. Yeah. Cardi put the pussy on offset. Cardi, yeah. Cardi be brain on offset. Cardi took your man, you upset. Uh. Cardi got rich, they upset. Yeah. Cardi put the pussy on offset. Cardi, yeah set. Your bitch wanna party with a savage, 21. Saint Laurent Savage in an Aston, yeah. High end cars and fashion, 21. I don't eat pussy, I'm fast. Oh God. I'm a blood, my brother crippin', bitch, I'm drippin', ho, you trippin'. Told the waitress I ain't tippin', I like hot sauce on my chick. Oh God. I pull the rubber off and I put hot sauce on her titty. 21. I'm in a Bentley truck, she keep on sucking like it's tenant. 21. All these VVS's, nigga, my sperm worth me. Oh God. The bitch so bad, I popped a Miley before I hit. Your bitch wanna party with Cardi. Cardi Cartier body in a Rari. Diamonds all over my body, shining all over my body. Cardi got your bitch on Molly. Bitch, you ain't gang, you lame. Billy truck laying the lane, blow the brain. I go insane, insane. I drop a check on the chain, fuck up a check in the blame. Cardi took your man, you upset. Uh. Cartier got rich, they upset. Yeah, Cartier put the pussy on offset. Cardi Cartier, Cardi be brain on offset. Cardi took your man, you upset. Uh. Cartier got rich, they upset. Yeah, Cartier put the pussy on offset. Cardi Cartier, Cardi be brain on offset. Step in this bitch, it's your bitch fuck up a check and Givenchy. Us in the coupe and them inches, I fuck up a molly. Bitch, you ain't gang, you lame. Billy truck laying the lane. Dog the brain. I go insane, insane. I drop a check on the chain. Fuck up a check in the flame. Credit to your man, you upset. Uh. Credit got rich, they upset. Yeah. Credit put the pussy on offset. Cardi and Cardi be brain on offset. Credit to your man, you upset. Uh. Credit got rich, they upset. Yeah. Credit put the pussy on offset. Cardi and Cardi be brain on offset.